Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk. Today's topic is the first and the second Pleasing Sutta. The lecture will last one and a half hours, and we would like to invite Pante Bawara Dhammika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi bắt đầu bài pháp thoại và chủ đề buổi pháp thoại hôm nay là bài kinh thân ái thứ nhất và thứ nhì Bài pháp thoại sẽ kéo dài 1 tiếng 30 phút và chúng con cũng xin kính thỉnh Bành Tê Pháp Thắng từ Bi Hoan Hỷ phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Xin quý vị thính Pháp được an vui. Sa tu sa tu sa tu. Yeah. Vanami said all. Can Sadal hear me said all? Yes. tu sa tu. Okay, before giving in Dhamma talk, we will pay respect Buddha, Dhamma, and the Sangha by reciting Namo Dasa three times. Và trước thời báo thoại thì chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng bằng cái tụng Nam Mô Tát Sa ba lần. Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. ပထမပိယသုတ်တ and the ဒုတိယပိယသုတ်တ It is coming from Ingottara Nigaya. Sattaka Nipada In each sutta, there are seven factors. Ờ, và bài kinh Piyasutta, Patama Piyasutta và Dutiya Pamata Piyasutta đó là bài kinh được ái mộ thứ nhất và bài kinh được ái mộ thứ hai và hai bài kinh này nằm trong à, tăng chi bộ kinh Anguttara Nikaya và hai bài kinh này thì mỗi bài kinh đều có bảy pháp. So Pratama is the first, Dutiya is the second. Piya means loved or beloved ones. So to be beloved one. <laughs> Pat, Patama là thứ nhất và Dutiya là thứ hai. Piya, Piya đó là uh, được ái mộ hay là cái sự thân ái, ái mộ. So, the bhikkhu who is endowed with the seven factors is to be loved, to be admired, to be respected to be uh, to be increased by fellow practitioners, fellow monks. Một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo mà có đầy đủ thành tựu bảy pháp này thì vị tỳ kheo đó sẽ được các vị đồng đạo là các được uh, các vị đồng phạm hạnh ái mộ và được khả ý, được kính trọng và được uh, tăng thượng và được những vị ờ, đồng tu đồng đạo sẽ bắt trước làm theo tu tập theo Number one factor is laba, kamo. Opposite is not laba, kamo. Uh, wishing, who wish? wish to get gains. So if someone wishes to get a gain, it is not to be loved, not to be respected. If someone who does not wish, does not desire gains, to be loved is to be loved, to be admired, to be respected. Labakamo và Nalabakamo. Labakamo đó là ưa thích lợi dưỡng và na, Nalabakamo đó là không ưa thích sự lợi dưỡng. Và nếu một vị tỳ kheo mà ưa thích lợi dưỡng thì vị tỳ kheo này là không được các bậc đồng phạm hạnh ái mộ, không được khả ái, không được kính trọng, không được bắt chước tụ tập theo. Còn vị tỳ kheo ngược lại, vị tỳ kheo mà có như là cái sự mà không thích thú trong những cái lợi dưỡng hay là không có mong muốn những cái lợi dưỡng thì vị tỳ kheo này sẽ là được ái mộ, được khả ý, được kính trọng, được bắt chước tu tập theo. So, some people wish to get against even Siale or Bhikkhus. So, need to be careful. It is not to be loved, not to be respected. Và tất cả những người xuất gia như là những cô xà lê, những cô tu nữ hay là bhikkhu, các vị tỳ kheo cũng vậy, chúng ta phải rất là cẩn thận trong cái việc mà về ưa thích danh vọng, à, ưa thích lợi dưỡng. Nếu mà ưa thích lợi dưỡng thì sẽ không được khải, không được kính trọng, không được người đồng đạo bắt chước làm theo. So next one is Sakara Kamo. wishing on us. It is not to be loved, not lovely, not to be respected. If someone knowledge, not desire to get on us, it is to be loved, to be respected. Pháp thứ hai nữa đó là Sakara Kamo, đó là những vị tỳ kheo nếu vị tỳ kheo mà ưa thích cái sự là danh vọng tiếng tăm thì vị tỳ kheo đó là không được ái mộ không được khả ý không được kính trọng không được bắt chước tu tập theo và vị tỳ kheo nào mà không có thích thú trong cái việc tôn kính hay là uh, cái sự ừ, không ưa thích trong cái sự mà uh, ờ, đành lễ cung kính thì vị đó là những người mà được ái mộ được các bồng bậc đồng và mạnh ái mộ kính trọng và được bắt chước tu tập theo So next one, uh, to be looked up, to be looked up, not to look down. <laughs> it is also not lovely, not respected. So the practitioner should practice own own practice. Other people look down or looked up, so we don't need to care much. Some people uh, à, want to want to be the one to be looked up. So we get the opposite. We're not looked up. We're not respect. Yes, I know. Và nếu mà vị tỷ kheo, một vị tỷ kheo mà lại ưa thích, ưa muốn là cái sự mà được tán thán thì người ờ, đối với một người xuất gia hay một vị tỷ kheo cho dù người ta tán thán hay người ta chê chê bai hay tán thán cũng kể không có chạy theo không có mong muốn được cái sự tán thán thì khi mà nếu mà vị tỷ kheo hay là bất kỳ người nào mà mong muốn được cái sự tán thán được cái sự khen ngợi từ người khác thì đó là cái pháp mà không đưa đến cái sự ái mộ không đưa đến cái sự khả ý không đưa đến sự kính trọng và không được bắt chước tu tập làm theo và ngược lại nếu mà vị tỷ kheo mà không có ưa thích trong cái việc muốn được tán thán người ta khen người ta chê không có không có để tâm vào vào sự khen chê không dính mắc vào sự khen chê thì vị tỷ kheo này là sẽ được những người đồng phạm hạnh ái mộ khả ý được kính trọng và được bắt chước bắt chước tu tập theo yes sir so next one is ahiriko or hirima Hirima is having Hiri. Ahirika is not having Hiri. So Hiri is a, like a conscience or shameness to do evil things. Conscience or shameness to do evil things. If so, it is lovely uh, to be respected. Và pháp tiếp theo đó là Ahirika, Ahirika có nghĩa là những người mà vô tàm, người không có tàm quý, không có sợ hãi, không có xấu hổ khi làm những điều sai trái. Và Hirima, Hirima là, là những người có tàm, nghĩa là những người có sự sợ hãi, có cái sự có có, có sự xấu hổ, có sự xấu hổ trong làm những cái điều sai. Và nếu một vị mà Ahirika có nghĩa là không có tàm, không có cái sự xấu hổ, Ờ, không có sự sâu hổ không có có sự sâu hổ ở đây thì vị đó là cái vị tỳ kheo mà không được ái mộ không được khả ý không được kính trọng và không được bắt chước tu tập làm theo còn nếu ngược lại cũng như vậy nếu một vị tỳ kheo mà có hirima nghĩa là có tàm có cái sự xấu hổ về những cái tội lỗi những cái lỗi lầm những cái điều sai thì vị tỷ kheo này là vị tỷ kheo được các bậc đồng và mạnh ái mộ được khả ý được kính trọng được bắt chước tu tập làm theo Next one is Noda not having Odaba. Odabi having Odaba. <clears throat> so the translation some are fear or moral dread. Uh, some may translate uh, prudence. Prudence. Yeah. So fear to do evil things. Don't dare to do evil things. This is a no, no anger. Uh, Fiya is normal fear is anger. This is uh, wisdom. Uh, with wisdom. So fear do fearful things. So it is good. No, don't dare to do evil. So it is to be lovely, to be respected. <coughs> Pháp tiếp theo, Anutapi và Otapi. Anutapi nghĩa là người đó là có Otapa, nghĩa là có quý. và otapi ừ. là à, anutapi là người không có quý nghĩa là không có sự sợ hãi trong những cái điều ác và otapi otapi nghĩa chính là có otapa otapa là quý hay là những người sợ hãi sợ hãi nhưng làm những điều ác điều xấu và cái sự sợ ở đây á, sợ là điều ác ở đây là một điều là cái thiện và sợ điều ác ở đây đó là cái tâm sợ cái sự sợ hãi cái điều ác những cái ác pháp những điều làm sai trái những lỗi lầm mà sợ này đi cùng với trí tuệ nên đó là một cái điều điều tốt còn nó không phải là sợ do cái tâm sân cái sự sợ hãi bình thường ấy là do cái tâm sân điều này cái này không phải không phải là tốt nhưng mà cái sợ ở đây đó là otapa à, ở đây đó là quý thì sợ, quý như là sự sợ hãi sợ hãi ở đây là đi cùng với kèm với trí tuệ thì cái người mà có có quý có sự sợ hãi những điều ác sợ hãi những cái ác pháp điều này á, thì là cái điều mà sẽ đem đến được cái sự ái mộ sự khả ý sự được kính trọng và không và sự được bắt trước tu tập làm theo còn nếu mà một người mà có anuttapi nghĩa là không có không có quý nghĩa là không sợ hãi trong làm những cái ác pháp những điều ác thì vị này là vị mà không được bắt trước không được ái mộ không được khả ý không được kính trọng không được bắt trước tu tập làm theo yes đó next one is uh, pabecho evil desire abecho less desire less less desire is to be loved to be respected. Evil desire is not to be loved, not to be respected. So that means uh, not being content. If we have being content, it is lovely, uh, respected. Và nữa đó là cái uh, biết đủ và cái không biết đủ. Nếu mà vị tỷ kheo, tri túc, biết đủ thì điều này đó là điều khả ái, được kính trọng được bắt chước làm theo, được ái mộ. Còn nếu mà vị tỳ kheo, apacho nghĩa là vị tỳ kheo mà không có sự biết đủ, không có sự tri túc, thì vị tỳ kheo sẽ không có được ái mộ, không được khải ý, không được kính trọng và không được bắt chước tu tập làm theo. Next one, Maicha Deity and Sama Deity, wrong view and right view. So wrong view is to be not to be left. Right view is to be left. So right view means uh, believing karma and karma result, believing good or bad action, believing in right actions will improve in Dharma. So these are some right views. Và pháp tiếp theo đó là hai cái pháp đây đó là Micha Dithi và Samadithi. Micha Dithi đó là tà kiến và Samadithi đó là tránh kiến. Micha Dithi là tà kiến, tà kiến là cái pháp mà không được ái mộ, không được khả ý, không được kính trọng, không được bắt chước tu tập làm theo. Samadhi ở đây đó là chánh kiến. Chánh kiến ở đây là gì? Đó là chánh kiến ở đây đó là tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Tin vào những hành động tốt và những cái quả của cái, à, cái hành động tốt và xấu. Những cái hành động tốt cho cho quả tốt, hành động xấu cho quả xấu và tin vào là có những hành giả có sự thực hành, có sự tiến bộ trong sự thực hành pháp và đấy đó là những cái gọi là samadhi đó là sự chánh kiến khi mà vị tỷ kheo có chánh kiến thì sẽ được sự ái mộ được sự khả ý được sự kính trọng, được sự bắt chước, tu tập và làm theo. Okay, first Via Soda is finished so fast. <laughs> Và đây là bài kinh Piyasutta, bài kinh Piyasutta, Piyasutta thứ nhất, đó là bài kinh ái đưa đến sự ái mộ thứ nhất hay là sự thân ái đưa đến sự thân ái thứ nhất thì đã xong, rất là ngắn phải không? So, second Piyasutta. Lava Gamo, wishing in gain, wishing in gains, Sagara Gamo, wishing on us to be looked up. Ahirika, no shame, ba no fear, those are the same. Five factors are the same. So only two factor is different, are difference. So Aisuki, uh, Nesuki as you can see, having envy, envy or jealous, jealousy. So sometimes we may not like others' success. So it is not to be loved, not to be respected, not to be admired. So not having envy or jealous, jealousy is, is good. It is to be loved to be respected, to be admired. Yes, sir. Và trong bài kinh Dutiya Piyasutta bài kinh đưa đến sự ái mộ thứ hai thì trong bài kinh này cũng có bảy pháp và bảy pháp ở đây đó là vì đó cũng cũng như vậy nếu vị tỳ kheo mà không có ưa muốn sự lợi dưỡng không uh, ưa muốn cái sự ưa muốn không có mong muốn sự lợi dưỡng không có mong muốn sự tôn kính và không có mong muốn được tán thán không không có Ờ, mong hình như là có tàm, có quý và có điều khác biệt ở đây đó là cái vị tỷ kheo mà hai cái hai cái yếu tố nữa hay là hai cái pháp đó là không có tật đố, không có san tham hay là không có sự bòn sẻ san bòn sẻ san tham thì ở đây chúng ta có cái pháp đó là isuki và isuki ở đây đó là cái sự bòn à, tật đố tật đố nghĩa rằng vị tỷ kheo sẽ không có mong muốn không có thích thú không có hoan hỉ với sự thành công với sự thành tựu đạt được của người khác và nếu mà như vậy thì đó là một cái pháp mà không đem đến sự ái mộ không đem đến sự thân ái sự khả ý sự kính trọng và sự bắt chước tu tập lần theo next one is uh, maturity uh, armature maturity is uh, having stinginess usually translate stinginess some translates translate possessiveness or selfishness So arbitrary is not having stinginess. So don't want to share about the if a vehicle about the devotees, about the dwelling in place, about the Dhamma. Uh, so those are things. Uh, so it is not to be not to be loved, not to be respected, not to be admired. So if we want to be loved one, we want to be respected one, we need to dispel those things. If we want to lead others, so we should practice these sodas. Yeah. Và uh, cái pháp tiếp theo đó là Michari và Michari Michari là cái sự bón sẻn hay là một số người ta có dịch người à, một số bản dịch có thể dịch là đó là cái sự bón sẻn này sự ích kỷ này hay là một số dịch đó là dịch sự là đó là cái sự san tham bón sẻn à, Michari và Amichari à, thì ngược lại đó là không có cái sự bón sẻn không có cái sự ích kỷ sự hào phóng và không có cái sự san tham thì ngược lại như vậy và nếu cái sự mà Michari ở đây là bón sẻn ích kỷ hay là san tham thì đó ví dụ trường hợp cụ thể đó là không muốn chia sẻ phật tử này không muốn à, chia sẻ chú xứ của mình cốc liêu của mình không và thậm chí không muốn chia sẻ pháp nữa thì đó gọi là michari và nếu mà một vị tỷ kheo có cái pháp này thì sẽ không đưa đến sự ái mộ không đưa đến không đưa đến sự thân ái không được khả ý không được kính trọng và không được bắt bắt chước tu tập làm theo ngược lại nếu mà vị tỷ kheo mà xóa bỏ đã xóa bỏ được xóa bỏ được cái bọn sẻn ích kỷ san tham này thì vị tỳ kheo này sẽ được đó là được cái sự khả ý, được sự khả uh, ái mộ và được sự kính trọng, được cái sự bắt chước tu tập làm theo và vị tỳ kheo này xứng đáng làm gương dẫn dắt cho những người khác. Yes, hello. So, next one, Piya Sutta in the Ingodra Nikaya in the Panchaka Nibbada, five factors. us. Yes. So it is also to be loved, to be admired, to be respected, to be developed. So number one, having morality, restraining padimokkha sivara, sila, two to seven rules. Being endowed with good practice uh, having good result seeing danger even very small fault so generally we can say having morality yes i know Và trong bài kinh nữa là Vyasutta ở trong cái chương mà Panchanipada. Panchakanipada nghĩa là chương về năm phẩm năm năm pháp cũng ở trong Anguttara Nikaya trong tăng chi bộ kinh. Thì có nói cái, cái pháp mà cái vị tỷ kheo được sự ái mộ, được sự thân ái, đó là vị tỷ kheo mà giữ gìn giới bổn, thực hành theo giới bổn patimokkha Và vị tỷ kheo sợ hãi những cái lỗi nhỏ, những cái những cái uh, những cái ác nhỏ và vị tỷ kheo gìn giữ Ờ, giữ giới ở ờ, giới bổn ở ờ, theo làm theo giới bổn Patimokha. Uh, yes, yes, I So <clears throat> to practice a Patimokha sila, uh, not easy. Even small fault, you need to think as a big danger. This is one thing. Need to have a good practice. Good practice means bodily and uh, verbally. Uh, need to be correct need to avoid evil things uh, good result means uh, uh, suspicious thing you may not do you may not go uh, like uh, staying friendly with the prostitute going to alcohol seller's house uh, associating with kings or ministers very friendly so those are no good results. So not are breaking morality, but uh, it is something suspicious. So because of those things, sila may break. <clears throat> so because of this, to practice uh, sila well, need to have a good behavior, good practice, uh, good result. Thinking is small pot. as a danger. Và để thực hành thực hành được về giới bổn à, giữ gìn giới bổn Patimokha khi mà thực hành giới bổn Patimokha để mà thực hành một cách tốt đẹp thì không phải điều đơn giản thì vị tỳ kheo phải thấy được những cái lỗi nhỏ cái như trong những cái lỗi nhỏ đó lỗi nhỏ đó là cái lỗi rất là lớn và vì đó phải thu thúc thân khẩu ý một cách tốt đẹp khi mà thu thúc thân khẩu ý một cách tốt đẹp như vậy tí tỳ kheo có thể vì hoàn thành được cái phần giới của mình và nữa là được có được cái à, nơi tới lui tốt đẹp nơi tới tới lui tốt đẹp ở đây đó là cái pháp thứ hai đó là, là cái gì đó là những nơi ví dụ như là cái nơi mà tỳ kheo không nên tới mà nó sẽ làm suy giảm à, suy giảm cái giới hạnh của vị tỳ kheo làm khởi nên khởi sanh cái sự nghi ngờ của người khác đó là ví dụ vị tỳ kheo thân cận với những người kỹ nữ thì cái điều này là điều không tốt đẹp không không nên đáng không nên thân cận và ví dụ như đến thì tỳ kheo đến những cái nơi những cái cửa hàng bán rượu bán bia bán những cái chất chất say đó cũng là cái nơi mà tỳ kheo không nên lui tới cái nơi lui tới không tốt đẹp vì tỳ kheo không nên thân cận với vua quan hay là là những cái người làm trong chính phủ đó như là vị tỳ kheo không được phép thân cận với vua quan thì thân cận với vua quan cũng là một điều không tốt đẹp và cũng và đầu tiên ấy, thì nó sẽ vậy nhưng mà về sau nó sẽ làm cho vị tỳ kheo từ từ nó sẽ làm phạm giới và làm cho cái giới bị hư hỏng thì để mà có sila tốt để mà có giới tốt thì vị tỳ kheo phải thực hành là đến những cái nơi thân cận hay lui tới những cái nơi thích đáng những cái nơi tốt đẹp Next factor is a sutta much knowledge, much learning. So collecting knowledge. It means uh, like a Dibrika, Bodhasa teaching, which is go in beginning, go in middle, go in ending. Endowed with meaning, endowed with word. Uh, totally complete, Shiva. So about those dhammas, uh, dhamma uh, bearing Dhamma, practicing with the mouth, reciting, that means uh, reciting. So not just learning with the books, uh, bringing it by mouth or reciting gan and gan. So seeing with the mind, uh, being pure with view. So that means we should learn well. Uh, reflect with the mind. So being pure with view, uh, if you reflect again and again, so those teachings are acceptable, uh, will be accept, acceptable in the view. Uh, so some are just learning, not trying to see with the mind. So really not accept even by own self, just learning. So Buddha's teachings are correct. Because of this, the more you reflect, it will be more acceptable. So about this factor, in brief, we may say Baho much learning, much knowledge. Yes, rồi. Và pháp tiếp theo đó là Bahusutta. Bahusutta là vì đó nghe nhiều học nhiều. Nghe nhiều học nhiều Bahusutta nghe nhiều học nhiều vì đó tích lũy ở à, đây là tích uh, tích lũy những tất cả những kiến thức mà kiến thức ở đây đó là kiến thức trong Tipitaka. Tipitaka đó là tam tạng, tam tạng hay là những lời Phật dạy. Thì những lời Phật dạy trong tam tạng kinh điển Tipitaka đó là những cái pháp tốt đẹp ở đoạn đầu tốt đẹp ở đoạn giữa và tốt đẹp ở đoạn cuối hay là sơ thiện trung điện và hậu thiện như là tốt đẹp đoạn đầu đoạn cuối ở à, đoạn giữa và đoạn cuối khi mà học như vậy thì vì đó sẽ hoàn thành được và sẽ được thanh tịnh thì khi mà học vị đó học tại sao là như thế vì đó học không thì chỉ đọc đọc không chỉ đọc sách không mà vì đó thật vì đó sẽ học học xong rồi vì đó trì tụng trì tụng kinh điển hay là trì tụng những bài kinh lặp đi lặp lại vì đó sẽ thấy được bằng tâm nhưng mà thanh thanh tịnh bằng kiến thì thấy được bằng tâm ở đây khi đó vậy đã học học những cái điều tốt học những cái điều tốt ở bằng bằng tâm bị đó đọc nhưng bằng tâm từ đó từ khi đó việc học và việc đó suy xét suy xét thì làm cho cái chi kiến trở nên được thanh tịnh thanh tịnh bằng kiến và thấy được những lời dạy này là những lời dạy đúng suy xét tư duy như vậy vì nó thấy được những cái lời dạy đúng thấy được được những cái lời dạy này là những lời dạy được chấp nhận và không không chỉ thấy bằng tâm học rồi nhưng mà vị đấy còn có cái sự chấp nhận những cái pháp đúng chấp nhận lời dạy của Đức Phật tại một số người một số người thì học thì học như vậy thôi nhưng mà vì đã người ta không chấp nhận người ta đọc thì đọc thì đọc nhiều học thì học nhiều nhưng mà người ta không chấp nhận những cái điều đúng đúng đắn không chấp nhận những cái pháp đúng đắn không chấp nhận không tiếp thu không chấp nhận những lời Phật dạy và khi mà vị tỳ kheo có cái pháp này càng học thì càng thấy là Phật pháp là đúng, càng thấy những lời dạy của Đức Phật là đúng và vị đó sẽ có được cái chánh kiến nhờ cái sự tư duy, nhờ cái sự học này và chính vì thế vị đó thanh định được cái uh, tâm của mình. Yes, Edo. Next factor is uh, to be good speaker about the teaching. <laughs> so uh, yeah, Should be good speaker. Uh, like a CTP balance speech, CTP balance <laughs> speech, uh, clear speech. Uh, on the phone, not mix up uh, with the slivers. <laughs> so so easy to understand. Easy to be understand. Understood. Easy to be understood. Means if you can teach well, you can speak well. It is to be loved, and to be respected, to be admired. Next one is bawaniyo, to to increase others' mind, to develop others' mind. chia sẻ đó và một pháp nữa đó là cái pháp đưa đến cái sự ái mộ sự thân ái đó là vì tỷ kheo khéo nói hay là khéo thuyết pháp khéo giảng pháp khéo thuyết pháp à, ngài sẽ đo lấy một ví dụ ví dụ như là giống như là người thành thị người thành phố người thành phố là những người nói rất là lịch thiệp rất là rõ, nói những lời nói rất là rõ ràng và khi nói thì không có phun nước bọt ra đúng không không có bị phun nước bọt ra và nói cho người khác nói khá dễ hiểu lấy một cái ví dụ là giống như người thành phố vậy là một cái người mà họ ăn nói lịch tiệp ăn nói rõ ràng và nói không có bị phun nước bọt ra ngoài thì cũng tương tự như vậy khi nếu mà vị tỷ kheo mà dạy giỏi vị đó khéo thuyết pháp cho người khác khéo dạy à, khéo dạy và khéo nói nói cho được người khác hiểu được thì đó là cái pháp mà đưa đến cái sự tân ái đem đến cái sự tôn trọng đem đến cái uh, cái sự mà có thể bắt chước làm theo và tiếp theo nữa là bahuniya uh, ờ, đó là cái pháp mà làm viettel làm cho tăng thượng tăng thượng cái tăng trưởng cái niềm tin của người khác And uh, next fact is about the four jhana, which is uh, happily staying in the present life. So you get uh, according to designer you get uh, without without difficulty so that means that can get a uh, full jhana without difficulty uh, whenever you want can get uh, if so it is lovely things to be respected to be admired Và pháp tiếp theo nữa đó là đạt được tứ thiền, jhana, một cách dễ dàng. Ngay trong cái đời này một vị tỷ kheo mà có thể đạt được tứ thiền, như là đạt được jhana, cái thực thiền chứng, không khó nhọc, đạt được một cách dễ dàng. Bất kỳ khi nào vị đó muốn, nếu một vị tỷ kheo mà có thể đạt được các tầng thiền hay là tứ thiền, jhana một cách dễ dàng, một cách không khó nhọc ngay trong cái đời này bất kỳ khi nào vị đó muốn thì đó là một cái pháp đưa đến cái sự thân ái sự khả ái sự khả ý và sự tôn trọng và sự đáng được bắt chước làm theo next effect is uh, being arhanda <laughs> because of destruction of asawa taints no asawa freedom of mind being free with wisdom, when realizing with direct knowledge, one stays. So that means uh, becoming arahanta. If so, it is lovely, admired, respected to develop others Hada's mind. Và pháp tiếp theo để là là cái pháp đưa đến sự thân ái, sự ái mộ, đó là trở thành trở thành một bậc A La Hán. Trở thành một bậc A La Hán thì sẽ thoát khỏi những asawa, asawa đây là lậu hoặc. Thì khi mà không còn tức không còn những cái lậu hoặc, không còn những cái asawa, asawa này đó là tất cả những cái lậu hoặc bị những phiền não chi phối. Thoát khỏi không còn asawa thì vì đó sẽ được giải thoát và giải thoát nhờ có tuệ, tuệ giải thoát và vì đó cái nhờ trí tuệ nên vì đó nó thấu suốt được cái tuệ thấu suốt tuệ tuệ thực chứng và vì đó đã thoát khỏi thoát khỏi tất cả những cái lậu hoặc tất cả những cái phiền não tất cả những cái asawa nếu mà vị tỳ kheo mà trở thành bậc arahán thoát khỏi những cái à, tất cả lậu hoặc vì đó được giải thoát chứng đắc arahán thì đó là một pháp mà đưa đến sự ái mộ đưa đến sự khả ái đưa đến sự khả ý đưa đến sự tôn trọng và đáng được bắt chước làm theo. So, altogether five factors, we may conclude again, having a morality, much learning, much knowledge, good speaker, or clear speaker, uh, having a fojana, becoming a arhanda. So those are lovely things, respectable things. À, và kết thúc lại, tóm tắt lại thì chúng ta có năm pháp ở đây trong bài kinh <clears throat> bài kinh thân ái mộ trong ờ, cái chương năm pháp đó là thứ nhất là giới là có vị tỳ kheo có giới giới hạnh thứ hai vị tỳ kheo vị tỳ kheo là học nhiều nghe nhiều học nhiều cái việc thứ cái thứ ba là vì tỳ kheo đó vì đó khéo thuyết khéo dạy hay nói cái khác đó là nói một cách rõ ràng cái thứ tư đó là có được đạt được tứ thiền jhana thứ năm trở thành một bậc arahant thì khi mà có đầy đủ năm pháp này có giới học nhiều khéo thuyết rõ ràng có được tứ thiền trở thành bậc arahant thì đó là pháp đưa đến sự ái mộ đưa đến sự cung kính và cũng là cái pháp mà đáng được bắt chước làm theo Yes, Anna. Okay, now we finished three Piya Sutta. Now another one, Piya Sutta, the same name. <laughs> so it is uh, coming from Sanyutta Nikaya, Sakatawaka Bali. when the Buddha was in Savatthi, Again, Kosala came to the Buddha and said this. While I'm staying in the seclusion, I have this thought. Who love oneself? Who don't love oneself? So this SODA is different from previous SODAs. Uh, previous SODA is do be loved, do be respected. Uh, many to have a good, good mind, to be leader. So I aim to teach. Uh, so, but this one is uh, how to love own self. Uh, who love own self. So it is a bit different. different approaching but at the same name <laughs> so because of the same name uh, I may add that this is Sevada to teach okay yes sir và tiếp theo đó là bài kinh cũng tên là Piyasutta thì ngài Sero vừa dạy cho chúng ta ba bài kinh và tiếp theo ngài Sero dạy cho chúng ta bài kinh tiếp theo cũng cùng với tên Piyasutta hay bài kinh đưa đến sự ái mộ thì ở ờ, trong tương ứng bộ kinh Samyutta Nikaya và trong Sakka Samyutta thì đó khi một thời khi mở thành Savatthi thì vua Kosala khi ấy vị đó từ chỗ ẩn cư vị đó đi ra và vị đó nghĩ rằng ai là người thương bản thân của mình ai là người mà không thương bản thân của mình bài kinh à, những bài kinh đưa đến sự ái mộ trước thì ngài Sero nó khác với bài kinh này thì ngài sẽ đâu có dạy bài kinh đó đó là cái phẩm chất mà để trở thành cái người lãnh đạo trở thành người dẫn đầu nhưng mà bài kinh Piasutta này tại vì nó cùng cái tên nên là uh, ngài đưa vào đây dạy chúng ta luôn và đó làm thế nào để yêu quý hoặc là được thương mến chính bản thân mình làm như thế nào để để thương mến chính bản thân mình so yes, no kim basinati thought In conclusion, who love oneself, who don't love oneself. <clears throat> so this is his thought. I'm thinking why he, he think in this way. <laughs> so there is one soda, Malika soda, I think. Malika soda, the same in the Sanyutta Nikaya. So we may go another soda before giving before teaching in this soda. <laughs> Why this can thought in this way? Possible soda is a Malika soda. One time, the king approached Malika, his queen, uh, who is staying in the in the seventh floor. <laughs> Oh, to four. So, is there anyone uh, who loves more than you, more than yourself? Again, <laughs> ask ask the queen that is there anyone who loves more than yourself? So, why they can ask in this way is. Uh, uh, Malika may answer. Oh, yeah. There is only one. <laughs> only one who, who is king. So if so while we friendly, uh, we have a we have a more friendship, more friendly. This is the king's aim. But Malika didn't answer in this way. very sad for the king. <laughs> Monica trying to answer correctly, uh, not Musawada. Oh, there is no one who loves more than me. <laughs> I love myself the most. Uh, so at that time, so he had no idea to continue to speak. <laughs> So when to the Savati, approach Buddha. I ask the Malika in this way, but Malika answer in this way. So at that time, the Buddha support, support Malika's speech. Yes, correct. If you see with mind, the whole if you see the whole world with mind, yeah, there is no one who love more than you. Because of this, if someone love own self, not to harm others, because everyone love own self. The Bodhisattva said in this way. So according to this saying, if someone say, there is someone who love more than myself, uh, it may not be correct. okay yes. Uh, và đây thì ngài Sedor sẽ nói một câu chuyện thế là uh, về vị vua đó là vua Pasenadi nghĩa là vua của xứ Kosala một thời đó là khi vua vua Kosala vua Pasenadi, vua Pasenadi thì ở nơi ẩn cư và khi đó thì vua nghĩ rằng có người nào đó là mình yêu mến hơn hơn bản thân mình hay không hay là tại sao tại sao thì cái lý do tại sao mà nhà vua lại có một câu hỏi như thế này tại sao câu hỏi này khởi khởi lên trong tâm của nhà vua thì nó có một bài kinh khác đó là bài kinh Malika Sutta thì cũng nằm trong bài kinh đó là Samyutta ở trong ờ, bộ kinh đó là tương ứng bộ kinh Samyutta Nikaya tại sao tại sao lại có cái câu hỏi này khởi sinh lên trong tâm của vua của nhà vua thì một thời đó khi mà vua Pasenadi đi tới gặp ờ, hoàng hậu đó là hoàng hậu Malika thì hoàng hậu Malika là đang ở trên tầng 7 của lâu đài trên tầng 7. Và khi đó thì vua Pasenadi mới gặp và mới hỏi là này ái hậu, có ai mà ái hậu thương hơn hay là yêu mến hơn, yêu quý hơn, thương quý hơn bản thân của mình hay không? Thì ờ, khi đó thì Malika là uh, uh, hoàng hậu hay là hoàng hậu Malika mới nói với, với nói với nhà vua một sự thật đó là không có là hoàng hậu thương bản thân mình nhất không có thương ai hơn bản bản thân mình nhưng cái câu trả lời mong muốn của nhà vua đó là hoàng hậu sẽ trả lời rằng là hoàng hậu sẽ thương nhà vua sẽ yêu nhà vua yêu quý nhà vua hơn chính bản thân mình thì đó là cái câu trả lời mà nhà vua mong muốn nhưng mà rất là buồn cho vua tại vì khi đó thì hoàng hậu Malika nói sự thật là hoàng hậu không có thương ai hơn bản thân mình cả và khi đó chính vì vậy nên là vua Pasenadi mới ra về và tại vì cũng không biết nói gì nữa tại vì ông ờ, vì, vì vua rất là buồn tại vì cái câu trả lời không, không theo cái ý của mình không đúng ý của mình nếu giả sử như hoàng hậu mà Malika mà trả lời là thương vua hơn thì vua sẽ rất là thương hoàng hậu và đúng cái câu trả lời mà vị mong muốn thì như không buồn quá và cũng không có biết nói gì thêm nữa nên là vua ra về và khi đó thì vua mới tới nhà vua mới tới gặp Đức Phật và khi gặp Đức Phật thì nhà vua mới tách bạch cái câu chuyện trên và cái sự tình trên khi mà nhà vua có hỏi hoàng hậu Malika về cái việc đó là là hoàng hậu là có thương ai hơn bản thân mình hay không thì hoàng hậu lại trả lời như vậy và Đức Phật thì cũng tán thành với cái câu trả lời của hoàng hậu Malika và là nói rằng Đức Phật nói là hoàng hậu nói như vậy là đúng thì nhà vua cứ hãy, hãy thử nhìn trên cả thế gian này đi hãy dùng cái tâm của mình quan sát hay nhìn cả cái thế gian này đi thực sự ra là không có ai mà thương người khác hơn bản thân hơn thương bản thân mình cả và cũng như vậy nếu mà một người thực sự biết yêu thương bản thân mình thì sẽ không hại người không hại người khác và một điều nữa nếu mà ai đó nói rằng họ thương họ thương mình hơn là thương bản thân họ ấy, thì đó chắc chắn là lời nói dối lời nói không đúng đừng có tin <laughs> yes đó bởi vì Based on Malika's answer, later on Gosla may think, this one who loves oneself, who don't love oneself. So when he is thinking in this way, he got some answer. Some people <clears throat> practicing bodily misconduct verbally misconduct, mentally misconduct. They don't love own self. Although they may, they may say, we love ourselves. Actually, or in fact, they don't love own self. What is the reason? What enemy does something for the enemy? He do himself. Because of this, they don't love, or he don't love, he does not love himself. So one enemy does for the another enemy. They do for themselves, or he does for themselves. Means uh, if enemy, one enemy does for the other enemy is uh, bad things to be painful, to get hurt, they may do. So in the same way, doing evil, doing misconduct is harming self. It is a kind of thing uh, that one enemy does for the another. So they are doing their self, themselves. So uh, like associating oneself like an enemy. So because of this, uh, they don't love self. So who love self? Some people in the world uh, practicing bodily good practice, good conduct. Uh, speech in good way. Think in in good mind. So they love self or themselves. Although they say they don't love themselves, indeed they self, they love themselves. What is the reason? Something like that beloved one does uh, something uh, that uh, beloved one does for the for the another they do self or they do themselves means uh, one friend does for the another friend how, how they do so beneficial things to be good to get gains so they will do friend to friend so in the same way doing a good deed is uh, benefiting oneself because of this they are associating oneself as a friend not as an enemy because of this uh, they know how to love their, themselves. They love themselves. So, Gambasinati got this answer while he is staying in a seclusion. Yes. Uh, trong khi ẩn cư trong khi ẩn cư đó thì vua Kosala với có được một cái ý tưởng và có được một cái câu tự trả lời đó là khi mà vua Kosala mới hỏi rằng ai là thực sự thương bản thân mình và ai là thực sự không phải thương bản thân mình thì khi đó là khi trong khi ẩn cư đó trong cái nơi ẩn cư một mình đó thì khi mà đó thì nhà vua tự có câu trả lời cái người nào là cái người mà thực sự là không thương bản thân mình thì đó là cái người mà làm những cái tà hạnh cái điều sai sai về thân cái điều sai về khẩu cái tà hành về thân cái tà hành về khẩu và cái tà hành về về ý nghĩa là làm tất cả những cái thứ mà không tốt đẹp cả về thân khẩu ý cho dù họ nói rằng họ có thương bản thân họ đi nữa thì thực sự là họ cũng không có thương bản thân họ ấy. Ờ, tại sao tại sao cái lý do ở đây tại tại tại vì sao bởi vì cái việc làm của họ ấy giống như là việc làm của kẻ thù dành cho kẻ thù bởi vì họ tự tự làm giống như tự bản thân họ làm nhưng mà cũng giống như là kẻ thù cái việc làm của kẻ thù dành cho kẻ thù như vậy thì khi mà kẻ thù họ mới làm cho cái người mà họ ghét những kẻ thù của họ ấy, thì họ sẽ làm như thế nào thì họ sẽ đối đãi không có tốt để làm những điều xấu điều ác làm cho kẻ thù của mình đau đớn làm những điều tốt làm những điều tà hạnh làm những điều hại người hại người ta thì đó gọi là cái làm giống như là cái việc làm của kẻ thù đối đãi với kẻ thù vậy thì đó nhưng mà tự chính bản thân chính bản thân của họ làm thôi và bản thân của họ là không làm những cái điều tốt đẹp và ví dụ như là ở ờ, còn đối với những cái người mà họ có thực sự yêu bản thân của mình thì những người trên thế gian ở đây đó là những người làm những điều tránh tránh hạnh nói những lời tốt nghĩ những lời tốt thì đó là thực sự là người đó là cái người yêu quý bản thân mình cho dù đi họ có cho dù họ có nói rằng họ không không bản thương bản thân mình họ không thương bản thân nói nhưng thực tế <clears throat> là họ rất là thương chính bản thân gói. họ cái hành động cái việc làm gói giống như là cái hành động <clears throat> của cho người thương dành với người thương hay là những cái người cái hành động của bạn hữu dành cho bạn hữu và hành động của thì khi mà người tốt hay là người thương đối đãi với người thương thì họ làm với nhau họ làm cho nhau những cái điều tốt đẹp làm cho nhau những cái điều lợi ích làm cho nhau có được những cái lợi lạc và khi làm điều tốt làm lợi ích cho bản bản thân và cũng chính vì chúng chính như vậy họ tự làm người bạn tốt của chính mình họ tự làm bạn hữu của chính mình họ tự chính bản thân họ cũng là người thương của chính mình và họ làm những điều tốt đẹp cho bản thân thì khi vậy vị đó là cái người mà vị yêu thực sự yêu quý bản thân mình khi mà họ nói những cái lời lời tốt đẹp nói à, nghĩ những cái lời tốt đẹp làm những hành động tốt đẹp thì khi đó họ thực sự là yêu quý bản thân của mình và cũng như vậy đó là cái câu trả lời khởi lên trong tâm của nhà vua Pasenadi khi mà nhà vua đang ở cái nơi ẩn cư một mình yes sir. So the, originally, this is a game percentage is last thinking. No Buddha is teaching yet. Game percentage report Buddha, told Buddha about his thinking. What the Buddha said about this is Ewameda Maharaja Yes, again. This is like you said. So means uh, his thinking is correct. His answer is correct. If so, it become Dhamma, uh, right to practice. Because uh, originally against idea, but the Buddha sign, the Buddha decide with the Buddha's knowledge, with omniscient knowledge. So because of this, if someone does misconducts, they don't love theirself, themselves. They don't know how to love themselves. If someone does good deeds, practice good deeds, they love he love himself. No, he knows unto love himself. <clears throat> Not only that, the Buddha said, there are some stanzas the Buddha continued. If someone love oneself, not to associate with the evil. If someone associates with the evil, it is very difficult to get heaviness Yes, hello. Ừ. Và tiếp theo ở đây thì ờ, chúng ta thấy rằng đó mới chỉ là ý nghĩ hay là ý tưởng ý tưởng khởi sanh lên trong tâm của nhà vua Pasenadi chứ chưa phải đây là chưa phải là lời nói hay là lời dạy từ Đức Phật. Nhưng mà khi đó thì khi mà nhà vua Pasenadi mới nói cái ý của mình cái tâm suy nghĩ cái sự suy nghĩ của mình tới đức phật thì đức phật mới nói <clears throat> đúng như vậy đúng như vậy đại vương đúng như vậy và sau khi mà đức phật ngài đã dùng cái trí tuệ của một vị phật nghĩa là trí tuệ toàn giác của mình và ngài ngài ngài thấy rằng ngài quyết định đó cũng là cái điều đúng đó là pháp thì sau khi mà đức phật đồng ý nói rằng đó là một cái điều đúng thì bắt đầu lúc đó trở thành bài pháp cũng giống như là pháp mà Đức Phật thuyết vậy thuyết ra vậy thì sau này đó là trở thành một bài uh, một bài pháp và nếu mà ai đó mà không có cái sự tránh hạnh không thì người đó không có thực sự là thương bản thân của mình và ai đó làm những điều tốt đẹp làm những cái điều uh, đúng đắn thì đó là cái người mà thực sự biết thân thương bản thân của mình và ai đó mà thương bản thân của mình thì người ta sẽ không thân cận với ác không gần gũi với ác còn ai mà thực sự mà biết thương chính mình thì người đó sẽ là cái người sẽ là người mà tránh xa cái ác và à, gần gũi với thiện và thân cận với thiện tránh xa cái ác và không thân cận với ác thì đó là cái người mà cái điều này sẽ đem đến cái sự hỷ và lạc cái pháp này sẽ đem đến sự hỷ lạc như yes, sir. The Buddha continues some stanzas. For those who abandon this life because of being oppressed by the nature of death What is his property? What he will bring for the next life? What will follow him like his shit? The answer is people or beings. Do two things, good or bad, in this life. It will be his property. He will bring bad. That means good karma and bad karma. Those good or bad deeds will follow him like the shade following the person. Because of this, please do good deeds. Accumulate. which you can support for the next life. Good deeds are dependable for the being in the future life. Yes, sir. Và tiếp tục thì Đức Phật tiếp tục thuyết à, một bài uh, thuyết tiếp bài pháp này. Thì ai mà từ bỏ cái đời sống này có nghĩa là thân hoại mạng chung đi chạy theo đi theo quy luật tự nhiên của cái sự mà chết thì sau khi mình thân hoại mạng chung rồi sau khi chết từ bỏ cái cái ờ, cái xác này từ bỏ cái thân mạng này cái tài sản họ đem theo được là gì cái tài sản họ đem đem đem theo được qua cái đời sau đó là cái gì giống như là cái uh, đó là gì đó là tất cả những cái tốt những cái xấu đời này họ đã từng làm đã từng tạo hay là cái nghiệp tốt nghiệp xấu nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện họ đã từng làm đó chính là cái tài sản mà họ có được nó sẽ đi theo họ giống như bóng với hình thì cái karma tốt và cái karma xấu cái nghiệp tốt hay là cái nghiệp xấu nó đi sẽ đi theo người ta giống như là bóng theo hình hay là bóng theo người thì làm thiện tức lý thiện hỗ nó sẽ cái hỗ trợ cho cái đời sau cho những cái kiếp sau của một người và làm thiện làm những thiện pháp làm những điều tốt sẽ là cái nơi nơi nương tựa nương tựa cho chúng sanh trong nhiều cái kiếp luân hồi. So, Soda is finished. Uh, so this is Soda taught us how to love ourselves or to be to associate oneself as a friend, not to associate oneself as an enemy by doing good deeds, by avoiding evil deeds. Và bài kinh hôm nay thì chúng ta học xong. Và trong bài kinh này thì chúng ta học được học được điều gì từ bài kinh này? Chúng ta học được bài kinh này, bài kinh bài sutta này, bài kinh này dạy chúng ta đó là tự mình làm thiện bản hữu của chính mình và tự mình phải tránh xa những cái kẻ thù tự mình đó là khi mình làm bạn hữu của mình làm cái người bạn tốt của mình thiên bạn hữu của mình và bài kinh này cũng dạy cho chúng ta là làm những điều thiện tránh xa những điều ác xa từ xa từ xa từ yes đó yes đó uh, à, so, so đó now we have 50 minutes more now time for question and answers đó Yeah, dạ, và à, bây giờ đến thời điểm chúng ta có thể hỏi và trả lời. À, à, bất kỳ chúng ta khi có câu hỏi nào chúng ta có thể gửi về đường link Google Docs hay là trong chat box và ban tổ chức sẽ gửi tới đọc tới ngày xe đo sau khi đọc tới ngày xe đo câu hỏi đầu tiên xin ban tổ chức gửi lại đường link đâu đường link câu hỏi vào wow. Câu thứ nhất, kính bạch ngài xe đo Bạn ban tổ chức có thể gửi lại cái đường link câu hỏi. Ok. Kính bạch ngài xe đo con có thể hỏi thế nào là viễn ly thân, thế nào là viễn ly tâm. Uhm. Thứ hai mang thân nữ ma thân nam hay nữ là do muốn trong quá khứ hay là do nghiệp trong quá khứ tạo thành con xin kính trên ngài yeah uh, ờ, Vanami said all they asking about the the body seclusion kaya viveka and uh, the mind seclusion said all chitta viveka said all yeah so can I explain about what is the chitta viveka and kaya viveka Uh, we guys uh, like staying in the forest, staying alone. It is a up. No mixing with the friends or other people. So up is uh, having absorptions. So like a jhanas. 可以盖那效比较偏。嗯。Yes. Hmm. Và trong trường hợp mà câu hỏi đây đó là thế nào là kaya viveka hay là thân ẩn cư? Đó là thân thân ẩn cư ở đây có nghĩa là gì? Đó là cái sự ở một mình, ở độc cư, ở trong rừng, không thân cận bạn bè, không không thân không thân cận giao du với những người những người khác thì đó gọi là thân ẩn cư hay gọi là kaya viveka tâm mẫn cư là chitta viveka chitta viveka đó là an chỉ định hay là jhana các các tầng thiền hay là bát định tám tầng tám thiền chứng thì đó gọi là chitta viveka yes yes đó and uh, the another question said đó uh, to be uh, to become a, a man or the woman in this life because of the wish to be a man and a woman in the past life or because of any karma in the past so that we become a man and a woman in this very life uh, it all yeah. Uh, one thing is uh, because of because of which desire so for the ordinary person's mind uh, very changeable so in the and um, sometimes in the near death moment, uh, you saw someone you like it, <laughs> so you can be you can be man or woman. So some are very strong desire how they have to be man or to be woman. Some are not very strong desire, just for a short time because of something they like it. So can be man and woman. so very changeable. So some gamma have so like uh, sexual misconduct, uh, like associating with the other's wife or something. Those gamma also can cause to be woman. Yes, sir. Mm. Và ở đây khi mà khi một người có sự mong muốn lớn tại vì bởi khi những người phàm phu hay những người bình thường thì tâm nó rất là nhanh rất là dễ thay đổi và trong cái trường hợp mà tâm thay đổi ví dụ trong lúc cần tử hay lúc gần lúc gần chết lúc gần tử vì người đó có thấy thấy người nam hay thấy người nữ và chợt thấy rằng tâm họ thay đổi họ mong muốn họ mong muốn trở thành người nam mong muốn trở thành người nữ thì khi đó thì họ có thể tái sinh uh, tại bởi vì cái sự mong muốn này mong muốn cái tâm tới tâm người bình thường rất là dễ thay đổi và một số thì họ lại có cái mong muốn rất là nguyện ước rất là lớn họ mong muốn được trở thành người nam hay là mong muốn trở thành người nữ cái mong muốn để trở thành đó cái người nam hay người nữ đó mong muốn nó rất là lớn và nữa đó là karma đó là cái nghiệp trong trường hợp nếu mà vị tỷ à, một cái vị mà phạm một người mà phạm cái nghiệp tà dâm hay là ngủ với vợ người khác vân vân thì khi đó thì cũng cho cái nghiệp nhưng mà cũng để trở thành như là trở thành người người nữ cái quả dự số của nó Yes, sir. if a woman. want to be man. So do, do good deeds. Make ways to be man. Or do good do good deeds with the desire to be man. So another thing is a support support husband <laughs> with the desire to be man. Yes. So it can be man. Yes. Và trong trường hợp nếu mà người nữ, một người nữ mà muốn trở thành thân nam vào đời sau thì người nữ này sẽ phải làm thiện, làm những thiện pháp và họ phải mong muốn uh, nguyện làm thiện pháp và nguyện trở thành người nam trong kiếp tương lai. Tí hoặc là nữa đó là người nữ này người đó phải chăm sóc chăm lo cho chồng hỗ trợ cho chồng thì đó cũng là những thiện pháp và khi mà chăm sóc cho chồng chăm lo cho chồng và người nữ này cũng nguyện nguyện trở thành người nam thì sau này người ta sẽ trở thành người nam yes or no và câu hỏi tiếp theo từ anh giả ok Câu hỏi tiếp theo từ Dama Nadi. Khi có một ai đó chửi con thì con sẽ tác ý là không muốn nghe và tiếp tục hướng tâm tới những việc con đang làm mà hoàn toàn không nghe thấy nội dung của họ chửi hoặc khi không làm gì thì con sẽ niệm arahang và con cũng không nghe thấy nội dung họ chửi hoặc đôi khi không thấy uh, hoặc, là con lấy cái cục mút để giảm tiếng ồn bịt vào tai để không còn nghe thấy những phương pháp đó có đúng không ạ à? hay con nên nghe những cái lời chửi đó và để xem tâm mình có sự khởi sanh cái sự khó chịu hay không uh, ờ, Vanami said đó when someone is scolding me and then I so I do by by this way I do like to ignore what they are saying and also uh, sometimes I do I, I recite arahang arahang in my mind so I cannot hear anything what they say or sometimes I use the ear plug to plug my ear so I cannot hear what they say So said, oh, So I'm doing that that way. Is that correct? Or I, or I need to uh, to listen to what they say and to see my mind whether my mind getting angry or not. So which way is better? Can Sarah teach me? Yes. So for your side, as long as you don't have anger, so it is okay. But yes. uh, if someone is saying something which is important so you you you may need to listen <laughs> và đối với bản thân của cô ấy thì khi mà cô thấy rằng à, khi để giữ cái tâm nó không có sân để không nổi nếu mà để giữ để tâm không bị sân không bị tức tối lên thì ok đối về cái phần bản thân của cô nhưng mà trong cái trường hợp ở đây đó là trường hợp mà ví dụ như là ai đó mà người ta nói những cái điều quan trọng những cái điều tốt đẹp những điều quan trọng những điều có ý nghĩa thì cô phải nên lắng nghe so there are some teaching for the bhikkhus so if someone like other religion blaming Buddha Dharma or Sangha You should not get angry. You should not change your mind. So if you get angry, you may not know what is it the meaning of saying. So it will be the danger of your mind. Means that if there is anger, you may not get jhana, etc. So about this, others complain others blaming. If it is uh, related to morality, so you need to you need to explain back. Uh, so, for example, don't kill. You need to explain. But if they say, <clears throat> if they say uh, you are cow, you are dog, like that. <laughs> no need to explain. So in the same way, only about the sila we need to we can say. Uh, about the samadhi panya, uh, we don't need to explain. So this is something example. Yes, yes, at all. Và trong cái trường hợp này ấy, thì ví dụ như trong à, đối với đối với các vị tỷ kheo trong những cái lời dạy của các vị tỷ kheo thì nếu mà ai đó những cái người những cái người mà theo tôn giáo khác hay là những người ngoài đạo họ có chê trách họ có phỉ báng khi họ bị họ phỉ báng Phật pháp hay là tăng thì mình cũng vị tỷ kheo cũng không nên sân nổi sân lên và vì đó phải giữ cái tâm bình thản và không có không có nổi sân nổi nóng lên với những người ngoài đạo mà họ chê trách phỉ báng Phật pháp hay tăng tại vì bởi vì khi mà có cái tâm sân lên ấy, thì mình sẽ không thể nào mà chứng được cái tầng thiền chứng được jhana được nó rất là có hại ngay trực tiếp nó làm hại là ảnh hưởng đến cái sự thực hành của mình và nhưng trong trường hợp nếu mà cái trường hợp mà họ nói vấn đề gì đó liên quan thế giới liên quan thế giới thì mình có thể giải thích có thể nói cho họ hiểu ví dụ như trong cái giới không sát sinh thì mình giải thích cho họ tại thế nào thế nào là không sát sinh nhưng mình nói vậy nhưng mà cho dù nếu mà họ có chửi mắng mình họ nói mình là, là con bò mình là con chó hay là gì đó mình cũng kệ họ thì mình cũng không có nổi nóng lên thì thôi trong trường đó mình sẽ im mình không cần nói nữa và khi chỉ trường hợp duy nhất đó là trường hợp khi mà nói về sila về giới thì mình có thể giải thích và đây là một cái ví dụ thôi là mình có thể giải thích trong trường hợp mà nói về giới còn trong trường hợp mà về định samadhi và panya và trí tuệ thì trong trường hợp đó mình không cần mình cũng không cần phải giải thích gì nhiều đối với những người ngoại đạo hay những người mà theo tôn giáo khác thì về phần định và tuệ samadhi và panya mình không cần nói gì cả nhưng mà trong trường hợp về sila về giới trong trường hợp đó mình có thể giải thích thì đó cái ví dụ như vậy yes sir in the same way although some people are praising Buddha Dharma and the Sangha so you should not change your mind you should not be very glad it will be danger of your practice. Although you may not know, uh, they are they are saying uh, what is their purpose of saying. You may not know. Sometimes politicians, other religions, so whether their aim, whether their purpose, so they may blame or they may praise. Uh, so, no, no, their real meaning. Uh, <coughs> so, yeah, need to be careful about those blaming, uh, praising. Yes, I know. Và trong uh, cũng như vậy khi mà người ta chê trách, người ta chê trách hay là phỉ báng hay chê trách Phật pháp tăng, người ta người ta có làm như vậy những người ngoại đạo có nói như vậy nữa mình không thay đổi cái tâm của mình không làm lay động cái tâm của mình và khi nếu có ai đó những người ngoài đạo hay là những người không theo Phật uh, Phật Phật giáo người ta tán thán Phật pháp tăng người ta người ta tán thán đi nữa thì chúng tâm của chúng ta cũng không có lay động không có bị lung lay không có quá là vui mừng khi mà quá vui mừng cũng là cái sự nguy hiểm bởi vì sao bởi vì chúng ta không biết lời nói của họ có thực tâm hay không có thực lòng hay không không biết là cái lời cái mục đích của họ nói là gì nhiều khi chỉ vì cái mục tiêu mục đích mục đích chính trị mục đích chính trị mà những người hoặc là những người ngoài đạo họ mới nói tán thán như vậy họ nói như vậy nói thì nói như thế nhưng mà không phải thực sự những cái gì trong tâm họ nghĩ nên là cho dù người ta chê trách hay là người ta tán thán mình cũng phải giữ cái tâm của mình không lay động không thay đổi yes sa du sa du kính bạch ngài sơ đo trong trong phần hướng dẫn đối trị với phóng tâm lúc hành thiền niệm hơi thở ngài có dạy thêm một cách đó là quyết định ranh giới đầu tiên là ngôi nhà sau đến căn phòng rồi đến thân trong thân và cuối cùng là điểm xúc chạm ở trước cửa mũi hoặc môi trên con chưa nghe phương pháp con chưa được nghe phương pháp này con xin ngài từ bi chỉ rõ phương pháp này có thể áp dụng được à, phương pháp này có thể áp dụng được được ạ con bảy ngày gần đây con ngồi thiền bị nhức mỏi vân vân và hai mắt nhức mỏi mắt dù mắt con có nhắm mắt con nhắm chứ không mở mà nhức mỏi yeah. uh, ờ, Vanami said uh, last time said uh, us to uh, uh, the way that to practice anavana is with uh, determine the boundary like we keep on our mind only wonder or the wandering thought only within the fence the how fencing and again to um, uh, determine the mice atitana that the mice only keep wandering inside the house and later uh, make it smaller the, keep the mind not go outside the room the med- meditation room or the buddha shy shy room and after that to determine the bo- uh, the mind my mind will not go outside of the, this body and later keep our mind not wandering outside of this uh, touching point where the breath in and out. So said, all. this is the first time I hear this uh, teaching. So can I practice, follow this, uh, apply this in my practice? That, that is <laughs> that is question zero. that, and in this way. Yeah. yeah. So I, I may I may not teach in this way. Only yeah. I may say that, uh, yeah. uh, for example, not to have a wandering thought. You may need yeah. to stay uh, only in the forest or in the meditation center without contact, without going back. Yes. So if you stay longer times, you may forget outside things. So yes. even in a dream, you may dream only within the monastery. Yes, yes. Because I was staying only in a within the monastery long time, so no contact with the outside people. So you may not think outside things. You may not dream outside things. Only within the monastery, so smaller. So yeah. what I mean is uh, not to have a contact with many, to stay in the seclusion longer times to reduce wandering in thought. I may say that in this way. No. Yes. No. Yeah. No making yes. it smaller, smaller. Yes, I know. Mm. Yeah. Ờ, ý của ngài Sado dạy là như thế này. Đó là khi mà ngài Sado có nói đó là khi ví dụ như là chúng ta muốn mà để giảm cái phóng tâm của mình thì nên tìm một chút sự thích hợp. Đó là cái nơi tu viện hay là cái nơi trống vắng, cái nơi độc cư, cái nơi ẩn cư trong cái khi ví dụ như là thời gian khi mình ở nơi ẩn cư trong cái nơi cái nơi tu viện mà ít tiếp xúc với người bên ngoài ở trong rừng thì từ từ ngay cả cả trong lúc mơ mình cũng không mơ tới về cái bên ngoài nữa mà tâm của mình từ từ nó chỉ có giới hạn ở trong cái tu viện và tâm nó không có phóng cái bên ngoài không có nghĩ nhiều nữa mà tâm nó từ từ nó thu nhỏ lại thu nhỏ lại và nó không có bị phóng ra ngoài và mình lúc nào cũng vậy mình cũng chỉ có an trú ở cái nơi yên vắng như vậy thì từ từ cái tâm nó sẽ trở nên định tĩnh hơn và nó thành cái thói quen ở lâu từ từ ở lâu trong rừng ở lâu trong những cái nơi tu viện những cái nơi thanh vắng nơi yên tĩnh thì tâm từ từ từ từ cái tâm nó sẽ quen nó quen và ngay cả trong cái lúc mơ cũng vậy hay lúc ngủ cũng thế mình sẽ không có phóng tâm ra bên ngoài khỏi cái ranh giới tu viện thì đó là cái mà ngài Sero dạy yeah yes Sero uh, ờ, so ở xe đó so time is up xe đó mấy xe đó research for the sharing of memory xe đó okay repeat chapter tất cả chúng ta đọc theo ngài xe đó Edawada cha mehi Edawada cha mehi Sambadam punya sambadam Sambadam punya sambadam Sabe dewa numodandu Sabe Deva Anumodantu Sabha Sambati Sairiya Sabha Sambati Sindhiya Idame Nyadina Hodu Idame Nyadinang Hondu Sukhida Hondu Nyadayo Sukhita Hondu Nyadayo Idame Bonyam Idame Bonyam Asawakaya Vaham Asawakaya Vaham hondu idame bonyam idame bonyam nasa nibbanasa pachayo pachayo hondu mama bonya bhagam mama punya bhagam sabba sadanam sabba satanam pachemi pachemi เตสะเบ Te sabe. Samam. Um, Me samang. Punya bagam. Punya bagam. Labandu. Labandu. Sadhu, sadhu, sadhu. Nam mô Nam mô Tham Maya Nam mô Sankhaya Thank you Sayadaw for the wonderful Dhamma talk and thank you Pante Pawaratamika, for the wonderful translation today. We would like to share all our merits that we have accumulated by keeping Sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma. To proud of Sayadaw may Sayadaw be strong, healthy, and long life. We also thanks everyone for your time and participation. See you all for the next summer class. May we all be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời Pháp tuyệt vời cho tất cả chúng con và kính tri ân Vante Pháp Thánh đã thông dịch cho chúng con. Chúng con kính dâng đến Ngài Ba Úc Sayadaw nhiều quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới học pháp và hành pháp. Chúng con kính mong Ngài Sayadaw Ba Úc Sayadaw Pháp thể kinh an, thân tâm an lạc, mãi là phóng tùng che mát cho chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi Pháp ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học Pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính chúc chư tăng Phật tử và đại chúng được hạnh phúc và an lành. Sa thi, sa thi, sa sa du sa du sa du sa du sa du sa du sa đo 嗯。